SAIK NIS RADIO ACTIO Goeienavond en hartelike welkom by SAIK NIS RADIO My naam is Corrie en dit is my groot voorig en eer om saam met jou te kan keir in die kieberuimte My actiehede program kyk ons na artikels en programme wat die mens nie noodwendig in die hoofstroom nies vind nie. Vanavond kyk ons na die onderwerp wat die toesprake gebeur het toe die ja-stem en die nee-stem rij plaasgevind het. Maar voor ons daarby kom, kom ons luister ees een stikkie muziek, hier so net bridges met bloedrevier. MUZIEK wees, sal my man, en kind nog hier wees, sal ons. Ek het al voor en oor die onderwerp gepraat die 13de oktober as ek nie mis het nie. Maar vanavond lig ek hierdie onderwerp uit met toesprake wat voor die ja en die neestemmerij plaasgevind het. Met die aanloop tot en met die 1994 oorname het die NP-regering verskye beloftes gemaakt. Ons het het al van tevore genoem, maar kom ons gesels weer daar oor net ter herbevestiging. Die vooruitskatting wat volgens die ingenieurs van die huidige bestel aan ons voorgehou het, was as volg. Hulle het voorspel dat ons vandag een veilige toekomst vir ons kinder sal hee. Een vreedsame naas bestaan, as <clears throat> kies toch, en gelijkwaardige geleenthede ordentlijke hervorming en redelijkheid, die beskerming van groepsbelang dier eie besluitneming, die bevordering van gemeenskapelike belange dier samenwerking, sterk en doelgerichte leiderskap, een eendrachtige en weerbare Suid-Afrika, ekonomiese, politieke en maatskapelike stabiliteit, die handhaving van een ordentlijke regering en standaarde. Veiligheid, vryheid en voorspoed dier gerechtigheid. Dit is wat die politisie, akademisie, kenners, slimkoppe vir ons beloof het 25 jaar gelede. Hulle was nie net onakkiraat nie. Hulle was totaal en al verkeerd. Aan die ander kant, in die selfde tyd, het die behoudende gemeenskap ten spuite van die slim geleerdese propaganda en politieke spel self begin uitwerk hoe die toekomst daarna uitsien indien ons die leisels aan een communistische en ongeloovige gemeenskap sou oorhandig.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 Soos SIK Radio.com is ons een trotse deel van die inspannetwerk kom kyk gerust by www.v.co.za Buitgeleedere saam in die Nationale Partij Ons vraag Skink ons u vertrouwe Ons sal u nie in die steek laat Hier gaan ekonomische sancties wees, hier gaan chaos wees Ek sê vir u die chaos gaan eindig as u nee stem. Nasionalisme gaan seëvier in Suid-Afrika en ons gaan weer 'n groot en 'n wonderlike land word. My plea is vote yes unless you would like to see chaos and disaster. You've just got, got a payback. It's, it's a payback time. You'll find massacre one day, I'm telling you. Freek ek is Karel Neus van die ANC, 'n Afrikaner in die ANC. En die ANC is 'n organisasie wat glo dat elkeen van u, of u nou wit is en of u nou swart is, werklik Suid-Afrikaanse burgers kan wees. Dat u nie bang hoef te wees vir u toekoms nie. Dat u werklik, soos dit ons Vryheidsmanifest sê, u taal en u kultuur ten volle kan ontwikkel en benut. En ons word nou vertel die Afrikaanse taal is die taal van die verdrukkers. My vriende, die Afrikaanse taal is die vryheidstaal van Afrika en die Afrikaanse taal is die eerste vryheidsstryd in Afrika geveg. Die As daar 'n taal is wat die taal van die verdrukker is, dan is dit die Engelse taal omdat hy in Asië en Afrika en oor die wêreld het hy geheers oor ander tale. Nie dat ek 'n verwyte wil maak aan Engels nie, maar 'n bietjie nugterheid te bring by die wat graag die Afrikaanse taal wil smaak en hoor. Hoe kan u as opregte jong Afrikaner u identifiseer met die ANC? En my antwoord is die ANC is 'n organisasie wat ten volle nie rassig is nie wat bereid is om aan u 'n plek te gee soos aan alle Afrikaners sonder om te probeer sê dat ons die Afrikaners sal monopoliseer. Ek wil graag weet van meneer Neus, hoe voel u oor die feit dat die ANC enkele Afrikaners gebruik om uh, uh, politieke doeleindes te bereik, veral gesien in die lig van die feit dat Afrikaans geen gelijke berechtiging geniet nie, dat u een alliantie is met die communistische partij, en dat u nie die vergaderingsloeping nee, nee, met skriflees in die nee, gebed nie. Afrikaners in ons eie groep word aangewend op grond van merite, nie op grond van Afrikanerskap of op grond van racisme. U dink dat duidelik nog in termen van racisme. Meneer Neas, u moet nie so eie hoogheilig wees wat racisme aan betreft nie. U sê, dat wil het beleid van affirmative action uh, eh, volgt. In termen waarvan zwartes bevoordeeld wordt en blankes benadeeld wordt. Gaan hier nou een lijst maken van blankes en een lijst van zwartes, ja, okay. zodat die zwartes kan bevoordelen en blankes benadeeld Maar kan ons op basis. Als ons kijkt naar die beeld van elke partij, die ANC is African, African National Congress. Met andere woorden Afrikaans gesteld, zwart. Nationale Party. En kyk na sy wapen, dis nog steeds 'n skildveld en 'n spies. En dit sê niks goeds vir nie rassigheid nie. Ja. Nee. Ons wil 'n ekonomiese beleid hê wat die verarming van ons eie volk sal teewerk. Ons wil 'n gesonde gesinslewe hê sodat daar in die toekoms 'n volk vir die toekoms sal wees. Ons wil 'n opvoedingsbeleid hê waar volgens ons skole en ons colleges en ons universiteite nog eie cultuurinstellings is en zal blijven. Ons, ons wil veiligheidsdiensten wat zo samengesteld is dat ons eie volkse recht en vrijheid doeltreffend beschermd zal kan worden ten enige agressor. Een van die knelpunten wat voor de meeste zuid afrikaners 'n bron van kommer blij. en wat deur al die onderskeie groepe in die referendumveldtog onder oë geneem is, is die kwessie van veiligheid. Die nasionale party meneer Maree wil ek vir u onmiddellik mee gerus stel. Gaan nie toelaat dat die kommunistiese party of die ANC 'n gesoegenaamde seizure of power uitoefen in hierdie land nie. Dit is hoekom ons onderhandel oor 'n nuwe regering. Ons gaan ook van wet en orde se kant af nie toelaat dat hierdie land ungovernable gemaak word. Nee, ons het sopas 'n plan aangekondig wat die politieke probleme aanspreek wat 'n geweldige invloed sal hê op die hele misdaadstoneel waarvoor die Suid-Afrikaanse polisie hulle self in posisie stel en ek glo ek glo meneer dat soos die Suid-Afrikaanse polisie so glo ook die nasionale party so glo ook die regering dat hierdie land 'n land van wette orde moet wees Die ANC het ook 'n geskiedenis. Hy het 'n geskiedenis van martelkampe. Ons almal is in afwagting vir daardie verslag. Ons weet wat staan in daardie verslag wat ons te wagte kan wees. Gruwelike dade. Ons almal onthou die Kerkstraat bom. Ons kyk net gisteraan na die vergaderings wat die ANC jeug met geweld ontdruk van die DP. Hy het bondgenote gehad soos die AWB uh en selfs regsautoriteit. Rijfse terreur. Als we daarover praten, dan wil ik nu dadelijk voor u zeggen. Dan moet ons verwijzen naar die terreur van meneer de Klerk op Ventersdorp. Want die zien, die radicalisme en geweld... is niet iets wat je net kan aanwrijven aan een bepaalde organisatie. En wat betreft die eh, andere organisaties... wat samen met ons in die veld al was... die punt van overeenkomst is... en een bijbelangrijke belangrijke punt van overeenkomst is... die verwerpen van enige gedachte van overheersing oor die blanke gemeenschap... en die toepassing van die beginsels... wat meneer de Klerk begint namelijk machtsdeling en soos hy beloof het, zwart meerderheidsregering en communiste sal in sy regering sit. Hy weet dat hierdie hele ANC communistische aanslag in Suid-Afrika om die land te destabiliseer, is vir die mense verontrustend. Crime is caused by unemployment, unemployment is caused by lack of economic growth. Lack of economic growth is caused by lack of investment. Lack of investment is caused by lack of confidence. Latest Sanlam, the February Sanlam Economic Review, mm-hmm. it basically says that um, our economic upswing is going to depend on exports, not consumer spending. Yes. Would you go along with that? I would go along with that, and, and I would like to remind the viewers that South Africa is exporting virtually its absolute maximum. We need to produce more. And the only reason why we're not producing more is because of the stranglehold which the black trade unions have got on our economy. And this is confirmed in the IMF report. They actually single out the black trade union activities as being one of the biggest ills in, in our economic structure. Where does the violence come from? And of course, there's a lot of people. You see, there's easy answers always, but they're not the correct answers. It is absolutely verkeerd dat u vergaderings on, omvergewerp word. Ek wil gaan onderhandel om juist te beskerm dit wat beskermenswaardig is. Om juist stabiliteit te verseker, om juist oorheersing te voorkom. Ons onderhandel op die basis van magsdeling en nie magsoorname nie. Om konflik uit te skakel en om die geweldige konflikpotensiaal wat hierdie land het te help ontlont. Want ek glo met my hele wese dat alleen as ons 'n ooreenkoms, 'n akkoord bereik tussen die verskeidenheid ryke bevolking van Suid-Afrika se leiers. Die ANC stel nie belang in magsdeling nie. Die ANC stel glad nie daarin belang nie, hier sê meneer Mandela. Hy sê op 'n vraag, gaan hulle machtsdeling in Suid-Afrika toepas, want die nationale partij sê mos, ach ons gaan in alle vrede en liefde, gaan ons nou macht met die ANC deel. Hy sê, stel die belang, hy stel het belang aan al die macht. Hier sê hy, I don't even know what it means. Hy weet nie eers wat die woord machtsdeling beteken, hy sê meneer Mandela. Hy sê, what is important? The party that commands the majority runs the country. Een akkoord wat aan almal een plek onder die son sal gee. Wat geen groep bo ander bevoordeel nie. The state president declared, the clerk said yesterday he would be willing to serve in the South African government led by Mr Nelson Mandela. Dit sê hy hierso. Wil u dit ontken? Hier is die hier is die voorstelle van die nasionale party. As een hierdie voorstelle enige bewys kan kry dat ons die regering aan 'n swart meerderheid gaan oorhandig wat beheer sal word deur die kommuniste en deur meneer Mandela, dan beloof ek vir u R5000 vir die konservatiewe party se fonds. Ons stel 'n presidentsie voor van die groot die die die 3 of die 5 politieke partye wat in 'n verkiesing die meerderheid stem sou ons drink een glaasje op Jan. Ons het geluister wat ons beloof is. Tienstridig met wat hulle ons wijs gemaakt het, het die behoudende gemeenskap gevoel dat die volgende toestande uiteindelik gaan heers. Suid-Afrika gaan nog net nog een wanbestuurde Afrika staat word. Die hele spektrum van dienslevering gaan in duie stort. Die staatskas gaan geplinder word wit Suid-Afrikaners gaan oorals verdruk en uitgedruk word. Wit Suid-Afrikaners gaan ontwapen word. Misdaad gaan die hoogte inskiet. Die ANC gaan net vir sy kader sorg. Die Afrikaner kultuur gaan vernietig word. Persvrijheid gaan ingeperk word. Hierdie vooruitzichte wat die behoudende gemeenskap in 1992 23 jaar gelede gehad het, kon weer eens geformuleer word dier net die teenoorgestelde van liberale beloftes te gloe. Dit is so akkiraat dat het lyk asof dit vandag geskryf is. Kom ons luister wat hulle verder gesê het. Eers een stikkie handelsnies, daarna luister ons wat verder gesê is voor die 92-94 verkiesing en oorname. Soek jy na een daksel vir jou poekie?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 Hier gaan ekonomische sancties wees, hier gaan chaos wees. Ek sê vir u, die chaos gaan eindig as u neestem, nationalisme gaan see vier in Zuid-Afrika en ons gaan weer een groot en een wonderlijke land word. My plea is vote yes unless you would like to see chaos and disaster. You've just got, got a payback. It's, it's a payback time. You'll find massacre one day, I'm telling you. Freek, ek is Karel Neus van die ANC, 'n Afrikaner in die ANC. En die ANC is 'n organisasie wat glo dat elkeen van u of jy nou wit is en of jy nou swart is, werklik Suid-Afrikaanse burgers kan wees. Dat jy nie bang hoef te wees vir jy toekomst nie, dat jy werklik, soos het ons vryheidsmanifest sê, jy taal en jy kultuur ten volle kan ontwikkel en benut. En ons word nou vertel, die Afrikaanse taal is die taal van die verdrukkers. My vriende, die Afrikaanse taal is die vryheidstaal van Afrika en die Afrikaanse taal is die eerste vryheidsstryd in Afrika geveg. As daar 'n taal is wat die taal van die verdrukker is, dan is dit die Engelse taal omdat hy in Asië en Afrika en oor die wêreld het hy geheers oor ander tale. Nie dat ek 'n verwyt wil maak aan Engels nie, maar 'n bietjie nugterheid te bring by die wat graag die Afrikaanse taal wil smaak en hoor. Hoe kan u as opregte jong Afrikaner u identifiseer met die ANC? En my antwoord is die ANC is 'n organisasie wat ten volle nie rassig is nie wat bereid is om aan u 'n plek te gee soos aan alle Afrikaners sonder om te probeer sê dat ons die Afrikaners sal monopoliseer. Ek wil graag weet van meneer Neus, hoe voel u oor die feit dat die ANC enkele Afrikaners gebruik om uh, uh, politieke doeleindes te bereik, veral gesien in die lig van die feit dat Afrikaans geen gelijke berechtiging geniet nie, dat u in alliantie is met die communistische partij, en dat u nie die vergaderings open nee, nee, met skriflees in die nee, gebed nie. Afrikaners in ons eie groep word aangewend op grond van merite, nie op grond van Afrikanerskap of op grond van racisme. U dink duidelik nog in termen van racisme. Meneer Neas, u moet nie so eigenlijk hoogheilig wees wat racisme aan betreft nie. U sê, dat u wil een beleid van affirmative action uh, volg, in termen waarvan zwartes bevoordeeld wordt en blankes benadeeld wordt. Gaan u nou een lijst maken van blankes en een lijst van zwartes, ja, ja, zodat u die zwartes kan bevoordelen en blankes benadeeld? Dat kan Als we kijken naar die beeld van elke partij, die ANC is African, African National Congress, met andere woorden Afrikaans gesteld, zwart nationale partij. En kijk naar zijn wapen, dat is nog steeds een schildveld en een spies. En dit zijn niks goeds voor die rassigheid. Ja, nee. Ons wil een economische beleid hebben waar die verarming van ons eigen volk zal tegenwerken. Ons wil een gezonde gezinsleven hebben zodat daar in die toekomst een volk voor die toekomst zal wees. Ons wil een opvoedingsbeleid hebben waar volgens ons scholen en ons colleges en ons universiteiten nog eie kultuurinstellings is en sal bly. Ons ons wil veiligheidsdienste hê wat so saamgestel is dat ons eie volk se reg en vryheid doeltreffend beskerm sal kan word teen enige agressor. Een van die knelpunte wat vir die meeste Suid-Afrikaners 'n bron van kommer bly, en wat door al die onderskeie groepe in die referendumveldtog onder oog geneem is, is die kwestie van veiligheid. Die nationale partij, meneer Marais, wil ek vir u onmiddellik mee geruststel. Ga nie toelaat dat die communistische partij of die ANC een gesogenaamde seizure of power uitoefen in hierdie land nie. Dit is hoekom ons onderhandel oor een nieuwe regering. Ons gaan ook van wet en orde se kant af nie toelaat dat hierdie land ungovernable gemaak word. Nee, ons het sopas 'n plan aangekondig wat die politieke probleme aanspreek wat 'n geweldige invloed sal hê op die hele misdaadstoneel waarvoor die Suid-Afrikaanse polisie hulle self in posisie stel en ek glo ek glo meneer dat soos die Suid-Afrikaanse polisie so glo ook die nasionale party so glo ook die regering dat hierdie land 'n land van wette orde moet wees Die ANC het ook 'n geskiedenis, hy het 'n geskiedenis van martelkampe. Ons almal is in afwagting vir daardie verslag. Ons weet wat staan in daardie verslag wat ons te wagte kan wees. Gruwelike dade. Ons almal onthou die Kerkstraat bom. Ons kyk net gisteraan na die vergaderings wat die ANC jeug met geweld ontwrig van die DP. Hy het bondgenote gehad soos die AWB uh en selfs regsautoriteite. rechtse terreur, als we daarover praten, dan wil ik nu dadelijk voor u zeggen. Dan moet ons verwijzen naar die terreur van meneer de Klerk op Ventersdorp. Want die zien die radicalisme en geweld. is niet iets wat je net kan aanwrijven aan een bepaalde organisatie. Niet. En wat betreft die eh, andere organisaties wat samen met ons in veld toch was. Die punt van overeenkomst is. En een bij belangrijke punt van overeenkomst is die verwerping van enige gedachte van overheersing over die blanke gemeenschap. En die toepassing van die beginsels, wat meneer de Klerk begint, namelijk machtsdeling en soos hy beloof het, zwart meerderheidsregering en communiste sal in sy regering sit. Hy weet dat hierdie hele ANC communistische aanslag in Suid-Afrika om die land te destabiliseer, is vir die mense verontrustend. Crime is caused by unemployment, unemployment is caused by lack of economic growth. Lack of economic growth is caused by lack of investment. Lack of investment is caused by lack of confidence. Latest Sanlam, the February Sanlam Economic Review, mm-hmm. it basically says that um, our economic upswing is going to depend on exports not consumer spending. Yes. Would you go along with that? I would go along with that, and, and I would like to remind the viewers that South Africa is exporting virtually its absolute maximum. We need to produce more, and the only reason why we're not producing more is because of the stranglehold which the black trade unions have got on our economy. And this is confirmed in the IMF report. They actually single out the black trade union activities as being one of the biggest ills in, in our economic structure. Where does the violence come from? And of course, there's a lot of people. You see, there's easy answers always, but they're not the correct answers. It is absolutely verkeerd dat u vergaderings on, omvergewerp Ik wil gaan onderhandel om juist te beskerm dit wat beskermingswaardig is. Om juist stabiliteit te verseker, om juist oorheersing te voorkom. Ons onderhandel op die basis van magsdeling en nie magsoorname nie. Om konflik uit te skakel en om die geweldige konflikpotensiaal wat hierdie land het te help ontlont. Want ek glo met my hele wese dat alleen as ons 'n ooreenkoms, 'n akkoord bereik tussen die verskeidenheid ryke bevolking van Suid-Afrika se leiers. Die ANC stel nie belang in magsdeling nie. Die ANC stel glad nie daarin belang nie, hier sê meneer Mandela. Hy sê op 'n vraag gaan hulle machtsdeling in Zuid-Afrika toepas, want die nationale partij sê ons, ach ons gaan in alle vrede en liefde, gaan ons nou macht met die ANC deel. Hy sê, stel die belang, hy stel het belang aan al die macht. Hier sê hy, I don't even know what it means. Hy weet nie eers wat die woord machtsdeling beteken nie, sê meneer Mandela. Hy sê, what is important? The party that commands the majority runs the country. Een akkoord wat aan allemaal een plek onder die son sal gee. Wat geen groep bo ander bevoordeel. The state president declared, the clerk said yesterday he would be willing to serve in the South African government led by Mr Nelson Mandela. Dit sê hy hierso. Wil u dit ontken? Hier is die hier is die voorstelle van die nasionale party. As een hierdie voorstelle enige bewys kan kry dat ons die regering aan een zwart meerderheid gaan oorhandig wat beheer zal worden door die communisten en deur meneer Mandela, dan beloof ik vir u R5000 voor die conservatieve partijse fonds. Ons stel een presidentie voor van die groot die die die drie of die vijf politieke partijen wat in een verkiezing die meerderheidsstem zou bekomen. Kies tussen afzonderlijke volksbestaan of om ondergeploegd te worden in rassigheid. Ons moet kies tussen christelijke nationalisme. of 'n verwerplike toring van Babel in Suid-Afrika. Ons moet kies tussen vrye selfbeskikking in ons eie staat of oorheersing deur 'n nie blanke meerderheid in 'n een eenheidstaat. Ons moet kies tussen 'n eie vaderland, kaart en transport van ons eie land onder ons eie regering of 'n internasionale oop mark wat nooit weer 'n tuiste vir ons en ons kinders kan wees nie. 'n Voorwaarde vir 'n nuwe demokratiese politieke kultuur is dat politieke groepvorming multietnies moet wees en oor etniese verdelings heen moet strek. Met ander woorde, die tipiese sogenaamde non-racialism, almal is gelyk. Geen mense verskil van mekaar nie, geen volkere verskil van mekaar nie. My vriende in 'n nuutheid. Wat beteken dit vir die Afrikaner? Dit beteken as die nasionale party se woorde in sy werklike eenvoudige realiteit uitgespel word 'n totale vernietiging van die waardes en die norme waaraan ons as Afrikaner volk behoort is 'n totale vernietiging van ons taal en van ons kultuur en van ons sedes dit beteken 'n afkap met die ankers van ons verlede dit beteken 'n vernietiging van ons geskiedenis en 'n bespotting van ons volkshelde Hier, die beginsel van één mens zijn aan, ah, stem aanvaar omdat die communisten dat wil. Je hebt alle apartheidswetten afgeschaft omdat die communisten dat wil. Nee. Natuurlijk ja. So, die verschil tussen één en de communisten is minimaal vandaag. We can prove that this area here, uh, we have a definite no vote here. And this will definitely be to our advantage in the future. I also want to point out that uh, a lot of voters have voted from other areas, although I must say I'm quite surprised of the number of people that we recognized here as para voters and uh, this was really a good turnout. We are not in favor of any idea of a central government for all the peoples of this country. Die ANC probeer nie om namens die Afrikaner te praat, maar ons sê daar is plek vir die Afrikaner oral in Suid-Afrika. Vreek Afrikaners oor die hele Suid-Afrika heen is inderdaad vanaand besonder bekommerd oor wat in die politiek van Suid-Afrika aangaan. Daar is groot onzekerheid vanweer die feit dat die onderhandelingsproces nie die resultate oplever wat ons allemaal graag wil hee, dit moet oplever. Eerstens het meneer eh, Robinson begin dier te sê die Afrikaner het die politiek oorheers in hierdie land vir die afgelopen 40 jaar. Ek wil sê dit is glad nie die Afrikaner nie, dit was die nasionale party. Al Alle Afrikaners is nie nasionale eh, partylede nie. Wie praat namens die Afrikaner? Ek dink dis waar die worsteling kom en dit lyk my ons moet gaan vra. Ons moet daar buite 'n bietjie gaan vra wie kan onderhandel namens hom. Ons moet gaan kyk of wie het 'n mandaat. Ek sê die nasionale party se mandaat by die referendum hou geen verband met dit wat hulle nou doen by die onderhandeling. Dit hou geen verband daarmee. Hulle daar gevra vir permanente magsdeling sonder oorheersing. Hulle het daar gevra vir 'n grondwet wat hulle klaar sou onderhandel. Nou gaan hulle rondom 'n verkiesing waar 'n grondwet daarna saamgestel word sonder enige magsdeling. Ek dink nie hulle kan voortgaan sonder om eers hierdie Afrikaners te ken nie. Dis baie duidelik dat die konservatiewe party het geen plan nie. Trouwens, almal is bewus daarvan dat so 'n paar weke gelede het uh, generaal Viljoen een oproep gedoen op die regering om die onderhandelingsproces te stop, zodat so rechts een plan kan opstellen, want hulle het niet een plan nie. En die nationale partij heeft een duidelijke plan. Maar die CODESA, as jy onthou het, CODESA misluk, omdat die nationale partij gesê het, 75% moet die meerderheid wees bij die grondwet, ANC het gesê 66%. Uiteindelijk het hulle compromis gemaakt op 70%, wat vir die NP onaanvaarbaar was, vir die ANC toe, die hele ding daarmee heen. Toe die ANC naar buiten gegaan met massa-actie, Die Rolf Meyer neem oor en vanaand se grondwet waar ons nou staan, aanvaar nou 66% as die grondwet uitgangspunt. Dis die vraag, wie die toegewing gemaak na watter kant toe? En so kan ek op 'n lang ja. lys afgaan van toegewing na toegewing. Die Afrikaner se saak word nie deur die NP daarso gedien nie. Ek is bevrees ek weet nie eens vanaand hier of hulle namens die Afrikaner kan praat. Die nasionale party is van een ding oortuig en die realiteit het ons weg, het ons reg bewys. Die feit dat daar geen gebied is in hierdie land waar blankes of Afrikaners in die meerderheid is nie. En ons hou die deur oop. Ons hou die deur oop by daardie onderhandelingsproses. Ons buig agteroor. Kom ons gaan na Afrika terwyl ons almal van Afrika is. Ek is ook van Afrika alhoewel ek wit is. In Biafra het die Ibos geveg vir hulle eie land waar hulle self wou regeer die Biafra oorlog. Daar's miljoene doodgemaak. So pas in Ethiopië het Eritrea afgestig omdat hy nie die koloniale grense wou aanvaar nie, omdat die mense van Eritrea, swart mense, hulle self wou regeer uiteindelik. Ek sê, die Afrikaner wil homself regeer. Ek wil nie oor iemand anders regeer nie. Ek wil oor myself regeer. Ek het geen behoefte om oor ander mense te regeer nie. Elke volk het die reg om vry te wees. Elke volk het die reg om homself te regeer. Daar is geen verskil nie. Wanneer u na grense kyk, dan is die AWB se uitgangspunt nog oor al die jare Die volkstaat sal daar wees waar die volk bereid is om te strui en te veg. Ons hoor dit nou al. Ons is net 4 miljoen. Hoe kan ons uiteindelik die stryd wen? My vriende, ons saak het nog nooit gerus op getalle nie. Anders sou ons nie. Anders sou 463 man nie teen 30000 mense geveg het by Bloedrivier nie. Anders sou die klein boerrepublieke nie die magtige Engeland aangedurf het by Amajuba nie. Anders sou die klein boerrepublieke nie die 3 jaar oorlog gevoer het teen Brittanje nie. Getalle was nog nooit die grond van ons aanspraak nie. Ons aanspraak rus op die reg van ons saak dat ons 'n vaderland het waarop die groot hoofstukke van ons heldendom geskryf is en waarvoor ons kaart en transport het. En as die eise van die stryd vir ons die hoogste prys vra, dan vat ons mekaar se hande en ons bring daardie offers. Slegs dan is ons waardig om te sê ons sal lewe, ons sal sterwe ons vir jou Suid-Afrika en slegs dan besef ons wat die werklike omvang van ons voorouers se offers was om hierdie erfenis vir ons na te laat en is ons daardie erfenis waardig ek dan. Nie. unseren Gürtel gerüstet und sind van die lied van Jong Suid-Afrika op ons hart te skryf. Die stryd wat ons vaders begin het, sal voet tot ons sterf of oorwin het. Dit is die eed van Jong Suid-Afrika. Kom ons sing hierdie lied om vir die mense te wys en hoor jy 'n magtige dreuning. Staan daar asseblief. baie mooi beloftes gemaakt 25 jaar gelede. Dit was so akkiraat die argumente teen die jaarstem dat het lyk as wat vandag geskryf is. Een advertentiebreekie daarna luister ons wat gebeur het en hoe waar daar die voorspellings was.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 Kryf jou DSL services, en ek gaan jou uitdaging. 25 jaar later. Die debat oor die rol en die toekomst van Afrikaans is vandag hier by die Swart Afrikaanse Skrywers Symposium op die Spits gedreven. Akademisi en skrywers het debatteer oor of die persepsie van Afrikaans soos dit in die verlede gesien is nog geld. Ek dink vir 'n lang tyd is die diskurs oor Afrikaans gemonopoliseer deur wit Afrikaans sprekendes en soos ons alreeds vanoggend gesien het, is daar 'n klomp standpunte wat eh, gestel is oor die posisie van swart Afrikaans sprekendes en hulle bydra wat hulle kan lewer tot die openbare diskurs en die standpunte wat hulle kan stel oor hoe Afrikaans getransformeer moet word. Die bekroonde Afrikaanse skrywer Auntie Krog sê die soort debat is uiters belangrik. Sy glo Afrikaans as 'n taal moet meer uitreik na swart Suid-Afrikaners. Ek dink dit is nog steeds vandag belangrik om te sê swart Afrikaans. Maar hier moet jy sê swart Afrikaans binne in 'n konteks van 'n swart land. Dat Afrikaans moet vrede maak en uitreik en deel word van die swartheid van die land. 'n Teerpunt tydens vandag se debat was die gebrek aan genoeg blootstelling aan breinmense in die Afrikaanse media hoe lyk jou Afrikaanse koerante? Dis hoofsaaklik die wit verhaal wat vertel word. Ehm um, en ons moet baie sterker propageer dat die bruin verhaal, dat die diverse verhaal, dat die volle verhaal van Afrikaans vertel moet word en dat ons Afrikaanse lesers van die koerante moet oop wees om te kan hoor van mekaar. Die simposium duur tot destroys the culture and Banners calling for the Afrikaner heritage to be preserved and for genocide to stop were held high in Church Square. But not everyone was on the same page. Protest organizer Sunet Bridges called for calm, while Steve Hofmeyer sang the old anthem, Die Stem. Bridges and Hofmeyer say the white Afrikaner's heritage is being targeted. You can only replace apartheid figures once you have proven yourself worthy of integration and really free of racism. Wasn't that your problem with apartheid? Wasn't that our problem with apartheid? How is it that this government implements, implements today more race-based rules than that woeful old regime? Bridges says President Jacob Zuma should act to prevent any further acts of vandalism and that EFF leader Julius Malema should be punished for inciting crime. He has to say. He has to be the one to tell the people that are doing this to stop immediately. We do expect him to let the authorities know that they will arrest Julius Malema. Meanwhile, the National Heritage Council has begun cleaning the paint from the Paul Kruger statue. The city of Tuane says it will hold public participation meetings to determine whether the statue should be moved. Carla Kutsia, Pretoria. te maak. Die standbeeld van Paul Kreer, die destydse president van die Suid-Afrikaanse Republiek, ontlok uiteenlopende emosies by mense. In Afrikaans plak ons 'n pleister en staan ons weer. Sommige sien dit as 'n simbool van 'n sogenaamde wit oorheersing, terwyl ander glo dit is deel van die geskiedenis en moet behoue bly. Why you keep the statues? Yes. Not part of the history of South Africa. No. Organiseerder Sonet Bridges het betogers gemaan om rustig te bly en nie by moddergooiery betrokke te raak nie. Talle mense by die byeenkoms het gepleit vir die behoud van die geskiedenis, sowel as die Afrikaanse taal. Baie vreugdes vier, bra. Here we go. Daar is omtrent nie 'n plek in die land waar ek nie verbann is nie, as gevolg van hierdie lied. Sanger Steve Wolfmeyer wat die afgelope ruk dikwels in die sop was weens sy omstrede uitlatings, het die stem tot groot gejuig van die skare gesing uit die diepte van ons siel. Kyk, jy kan maar net sowel, jy kan maar net sowel spoeg op 'n graf. Dit spoeg op my gesig, spoeg in die in die dinge wat jou jou identiteit. Hierdie is nie net dinge wat ons uh, doen en sê nie, hierdie is dinge wat ons is. Hy het egter beroep gedoen op mense om geen ander standbeelde te skend nie. 'n uh, eh, Boodskap vandag is dat gemoedere loop hoog. Ehm um, een van die monumente wat ons saambring is die beskawing. Daarom vra ek almal wat reg is om uit te gaan na ander ouens se <laughs> monumente te verwoes. Ehm uh, ouens wat kwaad is soos ek, om net die vandag te doen nie, vat 'n trappie terug. Bridge se EFF leier Julius Malema moet vervolg word omdat hy sy ondersteuners aanits om 'n misdaad te pleeg. Die president moet vir ons sê wat gaan hy doen aan die feit dat Julius Malema, wat 'n parlementslid is, op 'n verhoog geklim het en hierdie tipe van optrede aangehits het. Bridges sê sy het vroeg vanoggend 'n memorandum met eise oor die standbeeld aan die Tshwane Metro Raad oorhandig, maar die raad het later die byeenkoms as ontwettig bestempel en sê geen van sy amptenare het 'n memorandum ontvang nie. In die memorandum word geëis dat die kreerstandbeeld nie geskei word sonder behoorlike openbare deelname nie. Die Metro Raad het vroeër beloof om die publiek te raadpleeg voor enige besluit oor die standbeeld geneem word. Carla This is Coronation Park, a squatter camp in Krugersdorp, South Africa. Although impoverished blacks in the region far outnumber their white counterparts, this camp is one of a growing number of townships populated mostly by Afrikaners, white South Africans. In the 19 years since the fall of apartheid, more and more whites are coming face to face with poverty and social meltdown. I'm sorry, it's racist. I'm not a racist but the blacks comes first and then the whites. And even highly qualified whites don't even get a position in South Africa. A controversial affirmative action policy sees blacks take precedence over whites on the job market, giving some people little choice but to move into tents and caravans in camps such as this one. Apartheid was a problem, uh, but this is the only country in the world where the majority has got um, affirmative action. America's got affirmative action, everybody's got affirmative action, but this is the only country where the majority's got affirmative action. Post apartheid governments have struggled to achieve redistribution of wealth and economic growth, and formerly comfortable Afrikaners see themselves as victims of reverse apartheid. In spite of this, white South Africans still control Everything most of the country's this scene economy. supports the notion that white South Africans have it pretty good. This suggests that there is another side to the story. White poverty in South Africa has doubled since the non racial election in 1994. People like Elsabe Blignot are stepping in to help. She goes door to door in poor white areas with bags of food. When I first met Sis and her family, they were all sleeping on the floor. They were on the cement. They had no beds, they had no furniture, they had absolutely nothing living conditions similar to what you will find in many of the black townships. This tiny house is a home for two families. So all 11 people sleep in this house? Yes. It's very small though. Oh, very, very small. Laura Fenter and her children, her sister's family. Her mother, Petronella Casimir, lives here too. And they all survive on her $94 a month pension. Petronella believes there's only one reason why they are in this desperate state. It started, she says, when the black government came to power 15 years ago. In the past, we were. Uh, the apartheid years and it's the white people uh, put, put them down and that now it's their time to put us down. It is a common feeling among white South Africans who have fallen on hard times. They are the victims, they say, of affirmative action, or what they call reverse discrimination. Virtually every person in this room feels that way. They all lived and worked during the apartheid era. They are left with meager pensions and come to this community center twice a week for a free meal. They don't talk openly, but ask a few questions, and the bitterness rises. I'm sorry, but it's the truth. The black, sorry, it's the truth, is getting the job the white people is staying behind. First, the black, and then the white, and that is the truth. It is true that South Africa has its own version of affirmative action. It's called Black Economic Empowerment, and it was seen as vital in the new South Africa. Go to any one of the government ministries in Pretoria today, and most of the civil servants are black. It used to be that most of the faces you'd see on the streets here were white, under the apartheid system, if you were a white person, you got a job. If you did very badly at school, didn't go to university, were a bit of a layabout, you would find your way into the state apparatus, you'd become a bureaucrat or something like that. Of course, it wasn't just government workers, the entire labor market changed. Years later, blacks and whites are now competing for jobs on equal terms. And whites don't always come out on top. Dirk van der Dradu is a mechanic. I haven't been able to find a job for six months. I used to be on the streets. He's now got a one room house on a small plot of land. This camp was set up by a nearby community organization, mainly whites. Without it, the people here would be homeless. There are settlements like this all across South Africa, but what makes this one special is that the man who could be this country's next president came here to visit. Jacob Zuma, now the president of the ANC, was said to be shocked at the conditions. And I was very keen as one of those who believe that all South Africans should live in harmony. There should be no South African who must be in poverty, whether white or black or yellow. His visit drew attention to an issue that wasn't comfortably discussed in South African society. In a country where the vast majority of poor people are black, it seemed wrong to talk about a few poor white people. Coverage of the Zuma visit changed that. Yeah, I was shocked because really? I couldn't believe it. Why? Why? Because, you know, in the apartheid, whites used to get everything, and blacks were the one who were suffering. So it was a shock to see that. And how did you feel when you saw it? How did it make you feel? Uh, I felt uncomfortable because I couldn't believe it. You know, it's okay with blacks because we used to it, but whites, it's unbelievable. Uh, did you feel sorry for them? Yeah, or? I did feel sorry for them. Traveling around, speaking with people in the black community, we were told that when it comes to poverty, color shouldn't matter. When you see a, a, a white child who's five years old, who's homeless, it, it, it evokes in you the, the same feelings that it would evoke when you see a black child, because that's what our struggle was around a response, a moral response to suffering and poverty and injustice. For World Focus, I'm Martin Seemungle in Johannesburg. We understand uh, there's currently a BE summit taking place here in Johannesburg where new proposed changes uh, to BE codes are, are being discussed at the moment. And to give us his view, or, or more, rather more views with regard to this, is Wayne van Rooyen from Grant Thornton. Wayne, it seems as though the big issue coming through from the summit taking place in Midrand is uh, the fact with regard to BE fronting. It's a major problem in South Africa, has been going on potentially since the inception of, of BE in South Africa. Just exactly how serious is the situation? Well, the fronting is a very serious uh, um, issue and it's been on government's agenda for a long, long time. We've seen the creation of the advisory councils and various mechanisms to create penalties and monitor fronting. Mm -hmm. And a company that is found guilty of fronting can go to jail for up to 10 years uh, and suffer a further 10-year penalty of not being able to do business with government. Um, so there are serious consequences to fronting one's BE status. We had Tammy Mazwai, Dr. Mazwai from Wits Business School on this morning. And he was saying that uh, he's cock a hoop by the role that government is taking in this. Are you? Uh, uh I don't understand the question. Cock a hoop? Happy? Happy. Delighted? Yes, it's wonderful that government is taking this seriously um, and that they're doing something about it. The trouble with BE legislation in the past is that there have been wonderful scorecards and measurement tools, but no real teeth to implement those who are not following it. Uh, and, and with the, the change of these regulations, we see that change. How do you balance the scales between equitable, equitable distribution of wealth uh, amongst members of the B of the well, formerly disadvantaged community, as well as making it worthwhile for businesses? Well, I think that's the, the big balancing act that government has to play, and uh, we, will know in, in a few years whether they got it right. But the big concern now is um, you can only push business so far in terms of providing targets for them to achieve, but if you don't stretch them, what happens to the underlying social development? Mm. And so what we're seeing is a move um, that focuses on, on the development of black people, and specifically an emphasis on black ownership in the economy, which was a somewhat diluted focus over the last five years? Long overdue, because it was a random selection of certain individual who became mega rich. Correct. In the understanding that, well, they'd be role models, but they didn't work for it. Mm. Yes. But I, but I think one of the negative consequences of that is when we move back into an ownership focus, we tend to lose some of the grassroots empowerment. And uh, I'm not sure whether we've hmm. got the correct balance yet. It seems to me that we've moved away from broad-based empowerment into narrow-based empowerment again. Again? Again. But, but the benefit that that has is for the black owned businessman. He now qualifies as a level one or a level two contributor, whereas before he was required to make all of the, the same contributions uh, expected of other organisations in the other six elements. Wayne, any other any change for the under 50 employees? In other words, those guys who really do the employment in the economy, the small businesses? There's no real change in, in uh, related to the number of people that are employed, but there is a change in relation to the turnover of those companies. So companies with under under 50 million rand in revenue um, previously would have been measured on the ordinary codes of good practice. They're now measured on the less strict QSE codes of good practice. So they're fully empowered, in other words? Well, not quite, and we're not certain how much of an advantage they'll have in the new codes, uh, but we expect to see some. With regard to that, I think it's rather interesting that you raise the issue of grassroots level because there's no point in having a powerful businessman on the top when uh, students coming through from the education system don't even understand uh, what a share price is or, or, how to even start up a business. Could we see maybe that being proposed with, with members of the education department coming on board? Well, there's a very, very strong emphasis on skills development in the new codes. Uh, there was talk initially of increasing the target from 3% to 6%. Um, that's the, the amount of money that companies must spend on training. Meijer en die van het jongminister van Landbouw, Bosbouw en Visserij. Huisgenoot het met hom gepraat toe die spanning tussen daar die hoedanighede bijna een breekpunt bereik het. Daar was selfs sprake dat president Jacob Zuma vir Mulder wil aftank weens uitlatings wat Mulder in repliek op Zuma'se staatsrede gemaakt het. Die stelling wat Mulder gemaakt het en tans in die oog van een mediastorm is, lui as volg. Die bandtoesprekendes het van die evenaar af afbeweeg, terwyl die wittes van die kaap af opbeweeg het, om mekaar by die keirevier te ontmoet. Daar is genoeg bewys dat daar geen bandtoesprekendes in die Westkaap en Noordwestkaap gewees het nie. Hierdie gedeeltes beslaan 40% van Zuid-Afrika's oppervlakte. Ons wou een opsomming van Mulder's geskiednisbeskouwing kry en hoor wat een rol geskiednis dan in die moderne landbouw behoor te speel. So, as ons teruggaan na 1655, die, die soort van die aankomst van Jan van Riebeek, in die beskouwing, wat was die situasie? Die situasie op die stadion was dat die Khoisan was eerste in hele Zuid-Afrika. So as jy dan wil teruggaan tot wat die datum, gaan jy terug. Toe daar groepe in die noorde gekom, wat gekom het van die evenaar af uiteindelik, en dat geleidelik afbeweeg onder toe. Ons as wittes het dan van die suide af opbeweeg boond. Hierdie twee groepe het mekaar gevind, by die vuist rivier waar daar konflik was. Maar daar was ook konflik tussen die swart groepe en die kooisand in die noorde. Gaan kyk waar vir konflik. Daar was ook konflik tussen die wit groep hieronder en die kooisand. So niemand kan aanspraak maak op elke stukkie grond nie. Kom ons los daar die argument en kyk op een ander manier onemotioneel na die ding. So so die relevantie van die geschiedenis voor die grondtebat is Olie, nee, dit was een paragraaf van 6 reels in my hele toespraak, wat buitengerband uitgehaal is om een groot klomp emosie wakker te maak. Uh, ek weet nie hoekom mense so sensitief is nie. Ek dink dis die mythes wat geskep is, dat zwart mense het aanspraak hier, ons het geen aanspraak hier nie. Ek het net soveel aanspraak hier as het enige van hulle het en ons moet daar een wen-wen kry. En dis die toekomst voor hem toe. Indien die geschiedenis nie een maas is vir grondverdeling nie, wat is die belangrike goed op grond waarvan die grond verdeel moet worden? Je kan nie net die demografie alleen van ander die getalle nie. Hulle vat net die getalle getalle, en dan sê ons die grond nou verdeel suiver dan, daar volgens ons met 30% grond nou teen 2014 oorhandig, dan moet jy kost bybring. Die feit is ons is 50 miljoen mense in Afrika, dan moet kost geproduceer word vir hulle uiteindelik. Tans doen 37.000 boere dit. Ons het 30% grond verloor, vruchtbaar grond, vanweer grondhervorming wat misluk het. 9 uit 10 van die het nie geslaag nie. Dit beteken die boere moet tans op minder grond meer kost maak. Ons moet dit inbring. As die begin hongersnood kom, omdat dit nie genoeg kost is nie, omdat ons emotioneel net tykens najaag, net presentaties najaag, het ons moeilikheid so. Ek vraag meer gebalanceerde debat om te kyk na kostproduksie, na die werkelijkheid ook van verstedelik. 70% van die mense gaan in die stad woon in die toekomst. Jong mense mense wil nie boer nie. Dis die toekomst, dis die moderne land voor en toe. Kom ons dit als in. Tans is dit syver net, 30% in die datum, ons jaag hektare en ons vernietig die land. Solidariteit het vandag een hersieningsaansoek by die arbeidshof ingedien in een poging om Eskomse nieuwe rechtstellende actieplan wat verlede maand in werking getree het, ongeldig te laat verklaar. Die vakbond sê dit was verkeerd van Eskom om net die nasionale rassedemografie in ag te neem. Die konsultasieproses gedurende Maart hierdie jaar het ons vir Eskom versoek dat hulle ook die goeie praktykskodes in ag moet neem en dat hulle die pool van beskikbare kandidate in ag moet neem onder andere waaruit Eskom kan kies. Eskom het egter vir die komitee aangedui dat die kodes is nie meer van toepassing nie. Volgens die jongste statistieke is van die sowat 30000 werknemers in Eskom se diens 68,8% swart en 18,1% wit. Met Eskom se regstellende aksieplan beoog hy om teen 2020 75,5% swart en 10,8% wit mense in sy diens te hê. Die. Groenewald sê volgens die aksieplan gaan Eskom sy werkerskorps in 2015-2016 met amper 3000 mense moet verminder. Eskom kon gedurende die konsultasies geen, maar geen feite op die tafel sit om te sê op grond waarvan ehm um, hulle werkerskorps gaan verminder nie. As jy gaan kyk na swart mans gaan van 19286 na 17600 toe val. Wit mans onder andere van 5495 eh, na 4594. Eskom het aan een nuus gesê niemand sal hulle werk verloor as gevolg van herstellende aksie nie. Solidariteit en die Kragdag Expo, wat alternatiewe forme van energie bemark, het 'n petisie begin vir die wysiging van die wet sodat lede van die publiek sonder 'n lisensie krag kan toevoeg tot die nasionale netwerk. Elke jaar het ons 'n groeiende eh, hoeveelheid mense wat belangstel aan oplossings rondom die kragprobleme en die situasie wat ons in die land beleef. Ehm um, ons het laas jaar het ons so 6000 mense by Kragdag gehad. Eskom moet binne 15 dae opponerende stukke indien as hulle solidariteit in die hof wil teenstaan. Gerard Pretorius, Eenies, Pretoria. Solidariteit se leier sê hulle het die steun van meer as 300 000 Suid-Afrikaners om 'n klag by die Verenigde Nasies in te dien oor regstellende aksie Vandag het hulle 'n petisie by die spreker se kantoor ingedien waarin hulle vir 'n dringende debat vra oor die omstrede kwessie. Solidariteit wil die verslag in Augustus aan die VN se komitee vir die uitwissing van alle forme van rasisme voorlê. Die Suid-Afrikaanse program van regstellende aksie voldoen nie aan die definisie van regstellende aksie soos bepaal in die internasionale wêreld nie. Die grootste rede daarvoor is omdat dit nie 'n regstellende aksieprogram is nie, maar 'n rasprogram. 'n Rasprogram wat suiwer daarop gebaseer is om die nasionale rassedemografie te laat weerspieël. Die regstel karakter het verloor. Solidariteit voer al 'n jarelange stryd teen regeringsomstrede regstellende aksiebeleid. Hy het al verskeie sake in die hof betwis teen onder meer die polisie diens en die departement van korrektiewe dienste. Die vakbond is tans veral gegrief oor hoe regstellende aksie by die sikkelende Eskom toegepas word. Suid-Afrika sit in die donker, maar Eskom gaan voort met hulle rasseprogram en die parlement moet vir ons leiding daaroor gee. As ons kyk wat op die oomblik in staatsdienste gebeur, soos byvoorbeeld hospitaaldienste, um, staatshospitale, munisipale dienste ensovoorts, is dit so dat ons on, onder ongelooflike druk is, maar ten spyte daarvan gaan hulle voort met hulle rasseprogram en daaroor moet die parlement 'n antwoord begin gee. Solidariteit het sy skadu verslag ook aan verskeie politieke partye oorhandig en hoop op hulle steun. Isn't black economic empowerment, though, in itself a racist policy? Why? Well, because it's about race. The is entire so? policy is race based. I don't know. Why don't you look at our constitution? Well, the very phrase black economic empowerment implies that it's race based. No. Saying? If affirmative action is not based on socio-economic conditions, what do you think it's based on? White people who are poor are not covered under BEE, are they? What do you understand by socio-economic conditions? Well, I'm talking about people living in poverty, yes. clearly. And, and, and where's the overwhelming majority of people? Look, I'm well aware that. No, I'm asking. No, I'm, I'm well aware you see, because I, most No, your questions. no, eh, I think. What, what I'm asking is. I don't want to fight with you, but your questions are wrong because all you're doing. They're, they're questions. No, they but all you're sitting here and you're sitting here and worried about whites. I mean, no, man, sorry. Sorry. Our real fundamental concerns must be the millions of our people who are living under conditions of poverty and underdevelopment. And Some of Africans, whom are white. Yes, but the overwhelming majority, 80, 90% are Africans living in rural areas, living in the townships here. You're sitting here, and all your questions is about the whites. Sorry, I, I you know, I mean, you may use it, you don't want to use it, it's up to you. I, I don't find it acceptable. Trekker Monument, near Pretoria, a very 1930s tribute to the Dutch-speaking pioneers who carved out the Boer republics. The Afrikaners suffered appallingly in British concentration camps during the Boer War, but eventually the victims turned oppressors and introduced apartheid. Now they've voluntarily given up political power altogether. It's been quite a trek. My daughters went to this school when I was the BBC correspondent here at the height of apartheid. Now Fairways School has taken its part in the Rainbow Nation and it feels so much better and freer and happier for it. So in many ways, this is the dominant face of the new South Africa today, Vilakazi Street in Soweto. I've been here when there was no street lighting and no paving, and pitch battles were taking place between demonstrators and the apartheid police. Times really have changed. Or have they? Mandla Nyakela, a political activist, thinks not. White people, they still have the old, old, old economical power they have possessed since then. Uh, when they when they impose brutalism against us and stole from us our land. There's plenty of evidence to support his view. This country can still be Afrikaner heaven. They're brying, barbecuing, before a Pretoria Blue Bulls rugby match. Not an awful lot seems to have changed. And yet it has. One ugly secret in the new South Africa is white poverty. At least 200,000 whites live in squatter camps like this today. This one near Pretoria is optimistically named Sunshine Corner. Volunteers give them two meals of maize porridge a day. There's no water, no electricity, no government help. After all, white people never provided blacks with a social security safety net when they ran the country. Franz de Jager used to be a bricklayer. He started going downhill when his wife died. If you go to the welfare, 99% they don't help you because you're talking to a black person there. Or they, they just say, okay, come tomorrow, and then they never, there's no results. You're just wasting your time. But there's worse. Here, outside Pretoria, the killing ground begins. Since majority rule, more than 2,000 white farmers have been murdered. The police don't seem to do much about it. It's scarcely reported outside South Africa. The little town of Heluk, meaning happiness, except it isn't. I'm really sorry. Oh, thank you. you show me what happened? Yeah, let me show you. In the farm store just recently, Belinda van Noort's father was murdered and her brother was injured. My dad died on the 13th. Um, a week later, we buried him. A week after that, my brother died. After we expected him that he's going to be fine, he's going to live. We prayed, please just let him live. He's got small children and stuff like that. When he died, it came as it was such a shock. We couldn't handle it. I can't do this. I had my dad and I had to bury him, and now I have to bury my brother it was heartbreaking. Our family was devastated. Oh it's the first time Belinda has steeled herself to come back and see their graves. Two other white farmers recently murdered are buried here too. This lovely terrain has turned into a battlefield. Many whites feel like strangers in their own country, precisely as blacks did under apartheid. This is Church Square, the heart of Pretoria and of Afrikanerdom. yet there's not a white face here, a living one at any rate. Now there's a move to change the names like Pretoria itself. That'll be called Chwane. I've come to meet Ernst Roertz, an Afrikaans campaigner who's successfully contested many cases in the courts. Uh, there is a lot of pressure that is being put on our courts, and we don't know if in, in 10, 20 years from now we will be able to, to have these judgments uh, that, that might reflect negatively of government because they're simply portrayed as apartheid judges and judges who are not interested in transformation. Um, so there really is an attack on the independence of our judiciary and it's, it's something that we are really concerned about. Um, Lilani, is there a future for him in South Africa? I definitely think there is a future. Um, if, if, everyone just do their little bit to make this a better place, then yeah, I'm definitely sure there, there is a future thing for every one of us. There are still 5 million whites in South Africa. If they can fit into a system that isn't created in their image any longer, many of them will have a good future here. But the wheel has turned, just as it did when the Four Trekkers first arrived. And history can be pretty unforgiving. Evet. En in ons skole waar vandag gepraat is. Ja. Ja, tot Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. hier? Ja. weer Ja. Hugo, wat het jy geslaan? Jor, wag, hy so. Ja. Kyk hier so. Kyk hier. Jy moet jy moet hier sien. Poging om die balans te kry in die gesprek oor wat die Afrikaner moet doen, wil ek graag die volgende noem. Transformatie is 'n skending van vryheid van assosiasie. Dit is 'n stille oorlog verovering en volksmoord. Die doelbewuste gedwonge sociale herontwikkeling, interventie, onderdrukking, integratie en manipulatie in die naam van transformatie is een skending van die grondwet. Die eenheid of unity trick is as volg. Hulle doong en forceer met emotionele afpersing nazies, stamme en kulturele rasse en gemeenskappe in een groot centristische communistische eenheid staat in om mense te mislui om hul individuele identiteit, kultuur, traditie en menserechte op te offer. Twaalf nasies in een staat is onwerkbaar en is institutionele volksmoord. Die ANC is beslis nie in staat om eerst daaraan te dink om so iets te kan doen nie, al sou hulle dit eindelijk wou doen. Die reenboognasiese wapens van massavernietiging is as volgs. Manipulatie van stemweike en municipale grense. Samensmelting van stem en municipale weike om centrale machtsbasis te versterk en winderhede sy stem uit te vee. Transformatie, gedwongen integratie en rassemenging door sociale en emotionele afpersing kaderontplooiing, die indinsneming, contractering en loonbetaling aan ANC kieserslede met betaal, belastingbetalerse geld. Swart ekonomiese bemachtiging, dwing blankes uit die werk, arbeid, onderwijs en bezigheidsomgeving met racistische wette. Politisering van die civiele dienst, gebruik vakbonde om die land geiselaar te hou vir politiek, rasse en financiële gewin. verteenwoordigendheid of representativity, mensenhandel en populatiekontrol dier swart bevolking te hervestig uit landelike gebiede na ander gebiede met een kleiner swart demografie om sodoende die ander rasse te oorvloed. Multiculturalisme oorzaak racisme Hoorals in die wereld waar daar hoë percentage van multiculturalisme is, is daar ook hoë percentage van geweld en onliste. MUZIEK Gedwonge integratie of transformatie is net so boos as wat gedwonge segregatie of apartheid was. Eindelijk is dit erger, omdat dit volksmoord is. Die transformatie of multiculturalisme word dier bedrog, breinspoeling, mediemanipulatie, belediging, overte en koverte politieke correctheid, politieke correctheid en massa-immigratie en asiel afgedwongen. Dit is onnatuurlik om mense by mekaar te dwing, net soos dit is om hulle van mekaar af te hou. Slechts wanneer mense vrylik toegelaat word om te woon, werk en associeer, saam of aansonderlik, afsonderlik, soos hulle kies sonder tuchtiging, verwijt of belediging, sal die geweld en racisme uiteindelik stop. Laat mense vry wees en vry besluit. Oopgrense is een instrument vir wereldoorheesing. Marxisme is een wereld oorheersers ideologie. Nationaliste aan die ander kant wil net hulle eie land nie die hele wereld regeer nie, soos wat die linker vleerel wil doen. Multinationale nasies en multinationale maatskapie is een broeikas vir linkse wereld oorheersing. Die dag van die makkelike zwart bevoer oordeling met rassekaart is amper oor. Hulle is uitgevind. Die leeuw het laas week begin praat toe al die groot communiste in Londen moes bedank. Die politieke wind sal nie vir altyd in hulgins waai nie. Die onrechtvaardige, racistische en bevooroordeel, bevooroordeelde speelveld sal binnenkort eindig. Verlate Staan die krachtpalen der drade Swart Let die teer paie is daar nog teer by jy ongelukkig volgate en sal hulle al die eis uit dat daar Afrikaans see. daar nog skole oor is Ongelukkig dat hulle graad en leerders so groot is Bakke toe met teer straat en vol gate Ons het geluister na al die beloftes wat 25 jaar teruggemaak is om ons mense te oorreed om ja te stem. Ons het ook geluister na klankbane en van hoe die voorspellings een na die ander waar geword het, wat waar die mense gewaarski is om nie te stem. Oordeel self, het die voorspellings waar geword, het jy ja gestem of het jy nie gestem? Ons kyk maandag aand na die revolutie en die EFF en wat Judy, Julius Malema propageer. Ek wil net een beroep op amal doen, daar is een meseskou van vanavond tot die 1 november, dit is vir ons eie mense, ten bate van ons eie mense, dit is die Bouwabab meseskou by die safari kwekerij Linwoodweg in Pretoria, ondersteun hulle asjeblief, dis ten bate van ons eie mense, handgemaakte jagmese, wat mense maak om een leven mee te verdien. Hiermee groet ek tot maandag aand, die selfde tyd, die selde plek. Een lieflike naweek vir elkeen en dankie vir die ondersteuning. Die Bouwabab traditionele meseskou. Vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november by die Safari Kwekerij Linwoodweg Pretoria. Bel Etienne by 074-538-4508 of Hantie by 082-782-2671 vanaf vrijdag 30 oktober tot zondag 1 november die Bouwabab traditionele meseskou by die Safari Kwekerij Linwoodweg Pretoria.